Ստեփանակերտում այսօր դիմավորել են Եվրոպայի առաջնությունում մրցանակային տեղ գրաված Արցախի Կիոկուշին կարատեի թիմին։ Հայաստանի հավաքականի 19 մարզիկից 13-ն Արցախից են։ Մանրամասները ներկայացնում Արցախի Կիոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի հիմնադիր Արմեն Պետրոսյանը։ Մեր մարզիկները ցուցաբերել են փայլուն արդյունք, ունենք 5 առաջի տեղ, 5 երկրորդ տեղ եւ 2 երրորդ տեղ։ Նշեմ նաեւ, որ Հայաստանի հավաքական թիմը թիմայով կազմով գրավել է երրորդ տեղը, որը աննախադեպ է, եւ հիմա մենք պատրաստում ենք իրենց պատվով դիմավորելու եւ ապարգևատրելու նաեւ այն աղջկան, ով տեղ չի գրել։ Եվրոպայի 35-րդ առաջնությունը տեղի է ունեցել Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում, որին մասնակցել են 19 երկրից 240 մարզիկ։ Առաջնությունում առաջին տեղ գրաված Եվրոպայի արդեն 6-հակի չեմպիոն Արթուր Արուշանյանը մրցել է իսպանացի Լեհ եւ վերջում հայ մարզիկի հետ։ Նրա քաշային կարգում 5 պետությունից 8 մասնակից կար։ Հարցին գոհ է մարզիկների գրանցած արդյունքներից թե ոչ Արթուր Արուշանյանը Ալեքսանյանը այսպես է պատասխանում։ Ճիշտն ասած, որպես մարզիչ մեր աշակերտներն են գիտեն, որ ոչ մի ժամանակ գող չեմ լինում, դե այս անգամ բաց գնահատականը տալիս եմ լավ, ոչ թե գերազանց, որ մարզիկների համար նաև ձողը լինի մի քիչ անհասանելի, որ իրանք անընդհատ ձգտե, ձգտեն բարձունքի եւ փորձեն անընդհատ գերազանցել իրենց արդյունքը։ Արցախի եւ Հայաստանի առաջնություններում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած Մարինա Ներսիսյանը Եվրոպայի առաջնությունում երկրորդ տեղն է գրավել։ Աշխարհի առաջնության առաջին հորիզոնականը ինձ է սպասում, ասում է։ Արցակիցս ավելի շատ էր պարապվել, ավելի ուժեղ էր, 8 տարի էր պարապել, իսկ ես 1.5 ես հələ պիտի գնամ աշխարհի առաջնություն եւ գրավեմ առաջի տեղ։ Արցախի Կիոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի հիմնադիր Արմեն Պետրոսյանի խոսքով այս խաղով եզրափակվում է Կիոկուշին կարատեի մարզական տարին։ Լիսաբոն մարզիկներից բացի առաջնություն էր գնացել նաեւ 2009 թվականից մրցույթներին մասնակից դարձած Արցախի դրոշը հաղթանակ գրանցած մարզիկների ստորագրություններով։ Բաց բացակայում էր միայն երկու մարզիկի ստորագրություն։ Նրանց փոխարեն ծնողներինն էր։ Տղաները զոհվել են 44-օրյա պատերազմում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։